كل حين تجد عونه ثابتا قد ظهر Assalamu alaikum al'ummar musulmi mu da wannan lokaci wanda za a gabatar da karatun al'adabul mufrad littafin da ke koyar da mu kyawawan ladabba da halaye da ɗabi'u da ake gabatarwa a duk ranar litinin tsakanin sallolin maghrib da isha'i a babban masallacin ahlus sunna da ke garin Tsagero Rima local government Katsina State Malam Abubakar Mai Kano Imamu masallacin kuma shugaban babbar cibiyar na ta bincike da yaɗa da'awar musulunci da ba da tallafi wato Imam Malik Foundation Katsina kuma shugaban haɗaɗɗun ƙungiyoyin awar. da'awar musulunci wato united muslims da awa association wadda aka fi sani da umda katsina state ke gabatarwa da fatan allah ya saka wa malam da alkhairi amin إلى من ظلم نفسه بالمعاصي تذكر وقوفك أمام الله فيخشى الإنسان من الخسران ويخاف الحرمان فيناديه ربه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ينادي عبده نداء المتلطف يا عبدي وعزتي وجلالي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka saba a rana da lokaci irin wannan muna haɗuwa a wannan masallaci mai albarka don mu ƙara tunatar da kawunanmu al'amuran da suka shafi addininmu na musulunci muna karatu a littafin al'adabul mufrat wallafar babban malamin hadisin nan muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala idan ba manta ba wannan kuma shi shine majalisunmu na uku a cikin wannan littafi kuma makon da ya gabata mun tsaya ƙarshen hadisi na goma sha hudu haka a yau za mu ci gaba a kan hadisi na goma sha biyar a babi na bakwai ƙalil musamman ibrahim wallahu ta'ala babu hukukin luwa ne da yi ne mala ya ce wannan babin shi kuma zai karantar da mu saba ma iyaye can baya mun ji ihsani ga iyaye kyautata ma iyaye to kuma yanzu za mu ji hukuncin saba ma iyaye iyaye hukuncin kangare musu shi ne al'uku kangare ma iyaye ko dai su ba mutum umarni ya ƙi wannan umarnin ko kuma ya dinga yin waɗansu abubuwa wanda za su cutar da su ko ya dinga yin waɗansu ɗabi'u wanda ba sa so wannan duka yana shiga cikin hukuncin saba ma iyaye to wannan babin zai karantar da mu hukuncin saba ma iyaye matsayinsa addinin musulunci hadisi na sha biyar wanda shine hadisin farko a babu malam ya ce haddasa na musaddat قال حدثنا بشر ابن الفضل قال حدثنا جريجي عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله ƙala al'ishiraku billahi wa uƙuƙul ne wa haɗa muhallin shahid wajalasa wa kana muttaki'an ala wa ƙaunin ma za la yukarriruha hatta ƙultulaita laitahu sakata wannan hadisin al'imamul bukhari ya ruwace shi ta hanyar malaminsa musaddat shi kuma musaddad ya ruwace shi ta hanyar bishiru ibnul fadli shi ne malamin musaddad a wannan hadisan bishiru ibnul fadli abu ismail ibn lahik albasari mutunan kasar basara ne mutunan kasar basara ne babban malamin hadisi ne daga cikin almajiransa wanda suka roci hadisi daga wurinsa akwai musaddad kamar a wannan hadisin musaddad ya yi ruwaya daga wurinsa ne akwai babban malamin hadisin nan aliyu ibn al-madini shi ma ya yi karatu kuma shi ma malamin bukhari ne kamar da za mu gani a nan gaba sannan hatta imamu ahmad ibn hanbal ya yi karatu a wurin bishir ibn al-fadli ya rasu a shekara ta 186 bayan hijira bishiru ibn al-fadl ya ce haddasa na jurairiyu jurairiyu shi ne al'imam al-muhaddif afika abu mas'udin sa'id ibn iyasin al-jurairiyu al-basari sunansa na ainihi sa'id ibn iyasin aljurairiyu mutunan kasar basara ne shi ma yana daga cikin manyan malaman kasar basara shi kawai ya rasu a shekara ta 144 bayan hijira daga wurinsa ainihin bishir ibn alfadli ya ruwaya shi kuma ya karbo daga abdurrahman ibn abi bakarata abdurrahman ibn abi ta shi kuma ya ruwaito daga mahaifinsa mahaifinsa sahabi ne waɗansu malamai sun ce sunansa masuru al-thaqafi masuru al-thaqafi to shi ruwaito wannan hadisin daga wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir yana zaune cikin sahabbansa yana kishin gidi sai manzan allah ya ce ala ku saurara unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir kuna son in ba ku labarin mafi girman zunubai a cikin manyan zunubai akbarul kaba'ir kaba'ir shine babban zunubi to a cikin manyan zunubai din kuma akwai wanda sun fi girma shine akbarul kaba'ir su zunubai ana kasa su kaso biyu akwai saga'ir akwai kuma kaba'ir saga'ir su ne kananan zunubai kaba'ir kuma manyan zunubai ake ce musu malamai tun daga sahabbai har 'yan bayansu sun yi saɓani shin manyan zunubai suna da adadi a wajen abdullahi dan abbas suna cewa manyan zunubai kwara bakwai ne mun karanta hadisin abdullahi dan umar shi yana cewa guda tara ne waɗansu malamai suna cewa sun wuce haka a shamsuddin zahabi rahimullahu ta'ala ya rubuta littafi kitabul kaba'ir littafin manyan zunubai ya kawo zunubi bakwai a ciki ko wani abu kamar haka nan ibn al-jauzi ya rubuta littafi akan manyan zunubai ya sa mai suna azzawajir a ciki ya kawo sun fi uku ko wani abu kamar haka nan to wannan ya sanya malamai suka ce su manyan zunubai ba a ƙididdige su a ce kwara kaza ne sai dai a ba da wata ƙa'ida wata fomula wadda da ita za a gane su to ƙa'idar da malaman usulul fiki suke badawa suna da ɗanyewa amma dai manya daga cikinsu shine duk inda manzan Allah ya ce kar a yi kaza in ya hana to a mataki na farko ana ɗaukar wannan a afuwan ba hani wani ke cewa duk laifin da aka faɗa sai aka wa mai wannan laifin kama ce Allah ya wa mai yin kaza to duk laifin da aka yi tsinuwa a kansa babban zunubi ne haka duk laifin da aka aje masa haddi cewa wanda ya shiga abin da za a yi mashi na haddi kamar zina kamar luwaɗi kamar shan giya kuma duk suna da haddi waɗannan da ana kirga su manyan zunubai haka duk laifin da aka faɗi hukubar da za a yi wa mai shi aka ce wanda ya kaza za a yi mai kaza a ranar lahira wanda ya kaza za a yi mai kaza ranar lahira shi ma babban zunubi ne haka duk laifin da aka ce mai shi yana wuta babban zunubi ne ko aka ce mai shi bai da imani babban zunubi ne to ta haka ake gane su amma ba za a ƙididdige su ba sai dai ta waɗannan ƙa'idojin in an faɗa sai a ce eh, to wannan yawon cewa babban zunubi ne to a nan ba ka ba'ira ake magana ba manzan allah cewa ya kuna so in faɗa muku a akabaril kaba'ir zunubin da ya fi girma a cikin manyan zunubai ɗin yana a cikin manyan zunubban ma wani ya ɗara wani to a nan manzan allah yake ce masu habbansa kuna so in faɗa muku zunubin da suka ɗara sauran a cikin manyan zunubai salasan sai da manzan Allah ya faɗa haka sau uku yana alaƙunan ukun bi akbaril kaba'ir alaƙunan ukun bi akbaril kaba'ir alaƙunan ukun bi akbaril kaba'ir yana ku saurara kuna son in faɗa muku manyan zunubai ku saurara kuna son in faɗa muku manyan zunubai ku saurara kuna son in faɗa muku manyan zunubai ƙalubala ya rasulallah sai suka ce eh muna so ya manzan Allah kala sai manzan Allah ya ce al billahi babban zunubi na farko shine al-ishraku billahi hada Allah da wani a wajen bauta ko a wajen rububiya dinsa ko a sunayensa da siffofinsa shi ake ce wa shirka manzan Allah ya kirga sa a matsayin mafi girman manyan zunubai shine na farko al'ishiraku billahi hada Allah da wani to wannan ya zo a hadisai da dama hatta ayoyi na alkur'ani da dama cewa shirka ita ce babban zunubi Allah mai girma da dokaka yana cewa inna Allah la an shirka bihi wa wayagfiru ma duna zalika Allah mai girma da dokaka yana yafi bai yafi laifin shirka idan an masa sai ya ce wa ya firo ma duna zalika amma duk laifin da ba shirka ba allah yana yafe shi mai wannan ke nuna shirka ta fi sauran shi yasa allah bai yafe ta da haka shirka shi ne babban laifi wajibi ne 'yan uwa musulmai duk yadda za a yi muga cewa mun nisanci shirka mu yi kada ka yadda shirka ta shigo maka a ka kada ka yadda shirka ta shigo maka a wajen ibada kar ka yarda ka zama kana hada allah da wani ko a wajen ibada ko a wajen ayyukan ubangiji rububiya kenan ko a sunansa ko a siffarsa kar ka ɗauki wata siffa ta allah ka ba wa dan adam in kai haka ya shirka to mu kiyaye wannan laifi na biyu mafi girma sai manzo allah ya ce wa uqul walidaini sai kuma kangare ma iyaye saba ma iyaye cutar da iyaye yin abin da zai hasala su yin abin da zai bata musu rai kin yi masu biyayya kin yi masu ladabi to wannan shine hukul walidai aka ce alwalidai ne iyaye da mahaifiya da mahaifi duk sun shiga ciki kenan wannan kuma shine muhallin shahid din ba a cikin wannan hadisin da haka hadisin anan ya nuna mana cewa lalle kangare ma iyaye ko saba ma iyaye zunubi ne babba a ba wai kawai zunubi ne babba ba yana daga cikin mafi girman zunubai don haka duk abin da za ka yi karka yadda ka saba ma iyayenka karka yadda ka saba ma iyayenka wuri ɗaya ne kawai shari'a ta ce kana iya saba musu wa in jahadaka ala an tushrika ma laysa laka bihi ilmun fala tudihuma in ja Allah idan suka ce zo kai wani abu wanda sabon Allah ne to Allah da kansa ya ce fala tudihuma karkai musu biyayya karkai musu da'a to amma idan ba a nan ba wajibi ne ɗa ya ma iyayensa biyayya ya kyautata musu haramun ne laifi ne babba ya saba musu ya kangare musu ya ƙi musu ladabi don haka yana da kyau mu kula da wannan ƙwarai da gaske iyaye ba abin wasa ba ne ba girma masu ake saba musu haɗari ne fitina ne kuma yana iya jefa mutum cikin haɗari za mu gani a nan gaba cewa duk wanda yake saba ma iyayensa allah bai barin sai an je kiyama tun anan duniya allah yake kama shi wannan kawo misalai da yawa ai sun gabata misalai da yawa kaga wanda yake saba ma iyaye to shi ma yi zo girma ya samu ɗaka, kaga yadda ɗansa zai masa kaga an saka wa mahaifin tun a nan duniya kenan a wani malami daga cikin malamai cikin malamin saudiya ina ji wannan a kayan namanta sunan ya shigewa yana fada a wata muhadara da ya kan yi ma iyaye biyayya da kuma harancin saba musu ya kawo wata kisa ta wani ɗa kangararren ɗa wanda ya yanka mahaifinsa ya zo ya ɗauki mahaifinsa da kansa a mota ya tafi da shi daji da ya je kawai kwantar da shi yanka shi saboda wani abu ya haɗa su na rikici ya ga kawai gare ya aika uban lahira aka yanka shi lokacin yana matashi shi to ana nan ana nan sai shi ma ya zo ya girma ya yi aure ya haifi 'ya'ya tsufa ya kama shi kawai da nan sai ɗansa ya zo ya ce masa baban ka da za mu je da kai unguwa ce na za mu je ya ne kwamminsan ɗinsa ya shirya ya zo ya ɗauke shi ya tafi da shi daji sai da ya shiga jiki daji ya ce masa to ba ka san abin da za a yi ce a yi ce zan yanka ka ne sai ce to na ji yaro amma karka yanka na anan da allah ga wani wuri can ba za ka yanka na a wurin sai ce to muje sai suka matsa a wurin ya kwantar da shi zai yanka sai ya ce amma baba bari in dambaye ka kafin in yanka ka kai da za ka tafi lahira mai bambancin a yanka ka a can da a yanka ka ana kai da za ka ce lahira sai ka zaɓi inda za a yanka ka me ya sanya ka ce a dawo nan a yanka ka ya ce yaro abin da ya sa na ce ka zo ka yanka ni a nan ganin wurin ni ma a nan na yanka babana kaga dan bai san an yi ba amma da allah ya tashi saka ma wancan mahaifin sai gashi a wurin da yanka babansa shi ba a nan ɗansa shi ba yanka shi to shi ya sanya allah ta'ala bai barin saba ma iyaye da haka sai allah ta'ala ya saka ma iyaye sai allah ta'ala shi ma ya ba shi ɗa wanda zai dinga kangare masa kangare wa mata lullinka irin wadda aka yi ma shi wancan su da haka lalle mu kula kwarai da gaske saba ma iyaye babban laifi ne to lokacin da manzan allah ya faɗi wannan na biyu ya ce wa ƙuƙulwa da ne wajalasa sai manzan allah ya tashi zaune da yana kicin gida ne shi yasa ya ce wa kana an, da zan Allah yana kishin gida ne sai yanzu ya tashi sai ya zauna sai ya ce ala ku saurara wa qaulu zur da kuma qaulu zur me qaulu zur shine fadar maganar da ba gaskiya ba shine alkazib ƙarya kenan ita ce ta uku a cikin manyan zunubai a wani wuri ya ƙara da wa shahadatu zur da kuma shaida ta karya mutum ya je gaban alkali an tambayi ne ina shaida ka cewa ne yana cikin shaiduna kai baka nan aka yi ba san yadda aka yi ba sai ka zo ka ba da shaida ta ƙarya sai ka zo gaban alkali ka ce kai kana wurin aka yi ga yadda aka yi ga yadda aka yi ga alhalin ƙarya kake wannan babban zunubi kun san kawai har akwai wanda ake biya kai nawa za mu biya ka je kai shaida ce ku biya ni kaza sai a gaya mai abubuwan da ake so ya faɗa gaban alƙali sai shi kuma ya sai ya faɗa ga wani ce shahadatu zurtu amma a wannan ruwayar ya ce ala wa ƙaulu zur to da ya ce da kuma da magana ta zur magana ta karya ke da ma za la ha sai manzan allah ya dinga maimaitawa yana ala wa ƙaulu zur ala wa zur jama'a ku saurara da magana karya manzo Allah ya dinga maimaitawa ma zala yukarriruha hatta qultu marwayacin hadisin nan yace har sai da ni na ce laita husakata kai cansa manzo Allah da yayi shiru ai mun ji abin da yake so mun ji abin da yake fada ma'ana tausan manzon Allah ya kama shi yana ta maimaitawa sai tausai ya kama shi me yasa manzo Allah ke ta maimaita wannan bayanin ai duk mun ji abin da ya faɗa to kun ga ƙarya ita ba babban laifi za mu zo mu gani nan gaba matsayin karya a addinin musulunci idan mun zo magana akan abin da ya shafi ɗabi'a ta gaskiya da kuma kishiyarta ɗabi'a ta siffantuwa da karya. wannan hadisin hadisi ne sahihi al-imam bukhari ya ruwaito shi a cikin sahihin littafinsa musamman adabul mufrad ne to a sahihul bukhari ma akwai wannan hadisin ya zo a wuri biyu a cikin sahihul bukhari ya zo a lambar hadisi na 2654 sannan bukhari ya ƙara maimaita shi a hadisi na 6274 kuma bil isnadi nafsihi da wannan isnadin na nan ciki da shi bukhari ya amfani a cikin sayar bukhari haddasa musaddad قال حدثنا بشر ابن الفضل قال حدثنا جريري عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه yadda ka ji isnadin nan a haka haka kuma isnadin nan ya fita a cikin sahihul bukhari a wurare guda biyu al'imamu turmizi shi ma ya fitar da wannan hadisin hadisi mai lamba ta tara haka abu awana ya fitar da shi shi ma a littafinsa hadisi na 1446 al al-bagwi shi ma ya fitar da shi a cikin littafin sharhu sunna hadisi na 43 al bai haƙi a sunan nashi shi ma ya fitar da shi sannan har ila yau shi wannan hadisin al'imamul bukhari ya sake fitar da shi a wani wuri a lamba hadisi na 5,972 da imamu muslim da imamu ahmad da imamul bazzar da addahawi a cikin sharhu mushkil mushkilul athar shi ta hanyar jurairiyu bihi so imamul bukhari ya sake amfani da wani isnadin ba wannan isnadin wanda muka ji ba wanda a can ya rubuce shi ne ta hanyar jurairiyu mun gani na malayaci haddasa muhammad ibn salamin kala akbara na jaririn an abdulmaliki ibn umairin an warradin katibin mugira ibn shu'uba kala kataba mu'awiyatu ilal mugira uktub ilayya bima sami'ta min rasulillahi warradu fa alayya wa inni sami'tuhu yanha an su'al wa idha'ati wa an wannan hadisin shi kuma al al-bukhari ya roce shi a wajen muhammad ibn salamin muhammad ibn salamin al-basri shi ma malami ya dan kasar basara ya rasu shekara ta 225 bayan hijira rana ɗaya suka rasu da wani babban malami su da tsauri mun yi bayani a kansa a baya rana ɗaya suka rasu shi wannan muhammad ibn salamin kenan kala na jarir ce malamin mu jarir ya ba mu hadisi an abdulmalik ibn umairin ya karbo daga malaminsa abdulmalik ibin ibn umairin an warrat shi kuma ya karbo daga malaminsa warrat shi warrat katibul mugira ibn shu'ba shine sakataren mugira ɗan shu'ba mugira ɗan shu'ba kuma babban sahabi ne ma'aruf yana daga cikin manyan sahabbai mugira ibn shuba to warrad shine katibinsa shine kamar sakatarensa a lokacin shi mugira yana gwamna yana gwamna ya ma sai na umar gwamna shi mugira din to yana da gwamna yana da sakatare sakatare shine wanda yake mai yan karance karance da yan rubuce rubuce to shine yake ba mu labarin cewa ka taba mu'awiya ilal mugira sai na mu'awiya ya rubuto wasiƙa zuwa ga mugira abinda ke ɗauke cikin wasiƙar ya ce masa uktub ilayya bi ma sami ita min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka rubuta min wani hadisi wanda ka jiyo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kawai abinda ya ce masa kenan lokacin mu'awiyar shi ne shugaban kasa. ya rubuta wa mugira ce da allah ina so ka tunatar da ni wani hadisi wanda ka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam kowanne kawai zaɓi wanda yake so ya faɗa mashi kamar yanzu gwamna sai ya rubuta ma wani malami ce alaga ta malam da allah ina so a tunatar da ni wani hadisi ko shugaban ƙasa ya ce da allah ina so a tuna min wani hadisi sai a gaya masa mun gane shi kuma malamin sai ya ji tsoron Allah sai ya faɗa mashi hadisin da yake ganin zai fa'idantar da shi zai amfane shi magabata suna yin wannan muawiya rubuta wa mugira ya ce ka rubuto min wani hadisi wanda ka ji da kunnuwanka nike so ba wanda wani ya gaya maka ba ka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ƙala warradun sai warrad ya ce da na karanta wa muawiya ya ji a mugira kai la ilayya alayya sai ya min imla'i dictation kenan sai ya ce masa to sai ya ce shi mu gira ɗin to ka rubuta mashi kaza da kaza yana yana faɗa shi kuma ainihin warrat yana ne yana rubutawa mun gane to me ya ce a rubuta masa ya ce ya min imla'i warrat ya ce waka biya biyadayya ni kuma ni ina rubutawa da hannuna shi mugira yana ce min kaza shi kuma warrat yana rubutawa bayan da aka gama rubutun sai aka linke sai aka kai ma shugaban kasa to me ya rubuta mashi ya ce in ni sami ituhu ka rubuta mashi ni mugira na ji shi shiwa manzan Allah kenan in ni sami ituhu na ji shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ha an kathrati su'al yana hani daga yawan tambaya kathratu su'al to kathratu su'al anan malamai sun yi maganganu da yawa akan mai manzan Allah yake nufi da yawan tambaya amma zance biyu suka fi shahara zance na farko suka ce kathratu su'al roko yawan roko wani da Allah ba ni kaza jama'a da Allah ku taimaka min da kaza shine kathratu su'al yawan roƙo yawan tambayar mutane abin hannunsu to waɗansu malamai suka ce shine abin da annabi ya hana a zamanin manzan Allah ba a yin bara sai mutumin da ya shiga cikin lalura akwai lalura da in ta samu mutum to shari'a ta ba shi dama ya roƙo shi ma da ya samu biyan bukata da ya samu abin da zai biya mai bukatunsa sai ya kame ba a yin bara ta dindindin a musulunci amma yanzu akwai mutane suna nan ba su da wata sana'a sai bara duk safiya ta allah za su fito suna tambayar mutane sai dare ya yi sannan su koma gida sun tara kudi waɗansu sun sai gidaje sun sai motoci ana musu haya ana neman musu kudi amma ba su daina ba saboda mai yin bara yau da gobe jibi da gata ta kashe zuciyar har ma ba sa iya dainawa a zamanin manzan Allah ba za ka ɗauki ɗanka da ka haifa ba kawai ka kai shi wani gari ka haɗa shi da malami kawai wai shi kenan ka lamai wai ya dinga yawo gidajen mutane yana neman abincin da zai ci kuma ya zo ya karatu a haka wannan wulaɗanta ilimi ne ba ya haka zamanin manzan Allah ba a ƙasar hausa ne ake haka kuma a ƙasar hausa ɗin ma can zamanin da lokacin duniya tana zaune akwai sauran tarbiyya akwai sauran taimakon juna akwai sauran muru'a garuruwan ba su lalace ba ba su samu bakin tarbiyya ba wanda suka shigo cikinmu a lokacin wannan tsarin na neman ilimi misali ya yi tasiri ya taimaka amma abu masu hankali ne yanzu abubuwa da suka canza mai ya kamata ne sai mu canza fatan to amma har yanzu sai a ɗauki yaro sai a kai almaji sai ga yaro ɗan shekara biyar ɗan hudu an kai shi bara wannan zalunci ne to wai yanzu ma abin ya lalacewa an fara kai mata bara yara yan mata bara allah sauyi so suka ce kathirci su'al a nan shi yawan tambayar mutane abin hannunsu magana ta biyu shine ne su'al yawan tambaya tambaya amma tambayar ya zama tuba ta da ma'ana da zaman toba ta da ma'ana to wannan shi ma an hana yayi sannan ya ce laji shi yanha an idha'atil mal wa idha'atil mal sannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya hana tozartar da dukiya shine idha'atul mal mutum ya tozartar da dukiya ya lalata dukiya dukiyar ta lalace shi bai amfana da ita a duniya ba bai amfana da ita a gobe kiyama ba kaga an yi mai an wulakantar da dukiya kenan an tozartar da dukiya shine almubazzaranci musulunci ya hada almubazzaranci duwanda zai saka dukiyarsa a wani wuri inda ba za ta kawo masa amfani ba ya saka dukiya to wani a duniya wani amfani ka samu zero babu to a lahira za ka samu amfani babu ya shiga cikin a mal kamar mutum ne ya sanya kudi ya sai taba sigari wani wannan ida'atul mal ne saboda in ya saya ya sha za ta amfane shi a duniya ba wani amfani da za ta yi masa a duniya in ma ta amfane shi cutar wadda za ta yi mashi tafiya kaga ba a samu amfani ba kenan a duniya to a lahira zai samu amfani ba zai samu amfani ba kaga tozarta dukiya ne wannan kenan to balle mutum ya sai kwaya ya sha laifin su ya fi na mai shanta ba saboda ita kwaya ita giya an hana shanta kuma tana ana mata haddi da haka wanda zai sha kwaya laifinsa biyu ne ya cutar da lafiyarsa ya zo tozatar da dukiyarsa sannan kuma ya yi maye wanda kuma a musulunci an hana yin maye to ku duba yanzu yadda yara suke ta shan kwaya suna shan giya wani ma bai san giya yake sha ba saboda shi ya ɗauki wannan kodin ba bakin kayan ba ba kayan maye ba ne ba abin fa yana yana muni kullum waɗansu alƙalama da kake ji za su tada maka hankali yana ji sa tv kwamishina ta women affairs ta ke gaya mana ita ma kwamandan ta trucks ta ndla ta katsina take ba ta labari cewa an kawo wata yarinya su rehabilitating ɗinta irin tana shan tana shaye-shaye ya ce secondary school iyayenta da kanta da kansu suka kai ta wajen yan drugs saboda ana counseling din sa a wurin ana kai yara ba wai sai sun zo sun kama ba wani da yawa iyaye suke kai yaransu sai da Allah ga sanan ai counseling din su za su hana su shan kwaya din sannan za a dinga ba su horo da nasiyoyi da maganganu haka wanda ta wannan hanyar wani yaro sai ya ga ya daina duk da shi kawo sunan ɗin irin na suke amma kwanakin ba a kamar shekara uku ina ji akwai wani kwamandan da aka yi wanda cikin kawo sunan ɗin da ake yi in yaro kirista ne za a kirawa malamin kirista ya mashi ya dinga yi mashi nasiha musulmai kuma sai a kira malamai da suna zuwa suna masu nasiha to take ce mata wannan yarinyar da aka kawo don a cire mata wannan ɗabi'a ta shaye-shaye sai take tambayar ta a ina ke koyi shan wannan abin ta ce a makaranta ta ce to a makaranta ke da ƙawayen kike sha ta ce i eh. sai ta ce to yanzu ƙawayenki da suke sha za ku kai kuna sai ta ce mata ai malama ajinmu mu 120 ne amma ina tabbatar miki mu fiye da 80 muna sha ka ajin yanzu haka yare tana na wajensu ana rehabilitation dinta kaga cikin yaro 120 Tamanin suna sha kana ganin in an ci gaba da tafiya a wannan ajin 20 din suwa ba za su dawo suna sha ba to wannan ida'atul mali ne to zartar da dukiya ne da haka muna da kalubale babba wannan shaye-shayen sai an tashi tsaye matuƙa. wala sai an ta tsaye matuka amma abin yana ta karuwa waɗanda da ba su sha yanzu suna ƙari sha allah sau haka yana daga cikin iza'atul mal ana kwallo da manchester united da real madrid kai ga ɗan kwallo ka je naira hamsin ne ake shiga ko don ka ba da naira nawa hamsin ne ko don ka ba da hamsin ɗinka kaje ka kalli kwallon na aka tashi ka shiga cikin iza'atul mal allah waje ka shiga ciki ka tozarta da dukiya saboda wani amfani za ka samu a duniya da ba za ka ce na shigar da naira hamsin ba ta koma naira sittin yanzu ka gaba wata fa'ida a lahira kawo za ka samu amfani yawa a yan ma an yane kawai to an maka <laughs> an ba yi allah su waje haka wani yana da kuɗi kawai sai ajiye kwallon ba shi ke biyansu yasa kullum muke magana jihar katsina tana tozartar da dukiyar talakawa wajen rike kulab ɗin kwallon kafa yaran da masu kwallo akwai wanda a wata ana biyan shi 250 ya fi malamin da ke koya a firamare amma malamin da ke koya a firamare ya fi amfani ga al'umma kuma ana sa ran nan da shekara kaza a ci amfanin koyarwar da yake a aji amma wannan dan kwallafa to wannan tozartar da dukiya ne sanya dukiya ne a cikin abin da bai da amfani an ɗauko arna yan katsinan ma da kwakwara nawa ne a cikin kulob da duk arna ne zana ta biyan su kudade manyan kudade wai su ne yan katsinan united idatul mali ne wannan tozartar da dukiya ne so tozartar da dukiya bai tsaya ga dukiya ko dukiya al'umma ce aka sanya ta a hannunka kai watsar da ita akan abin da bai dace ba wala sai Allah ya tambaye ka a zo a taro na siyasa a kashe manyan kuɗi yanzu kwanan nan ba an yi an shi waɗansu yan ba sun dawo apc inda za ka ji ko nawa aka kashe ma wannan taron za ka ji takaici ya kama ka kuma dukiya ce ta al'umma da masu yan siyasan ne suka yi contribution suka hada ko ita jam'iyyar amma kuɗin hukuma ne za a ɗauka a irin waɗannan tarurrukan sannan ita ya shiga cikin idatul mal ba wani amfani da za a samu a duniyance balle kuma a lahira ya shiga cikin idatul mal to musulunci ya hana dukiyar nan da kuke kallo kayan Allah ne to a tsare ta kada a wulakantar da ita a yi da duk in za a kashe kuɗi to a kalla da aka kashe kuɗin an samu amfani a duniya e an amfani a duniya to babu laifi a an samu amfani a duniya da lahira gaba ɗaya to wannan shi ya fi amfani ba ko ko an samu amfanin lahira in yanzu ka cire naira goma kai sadaka kaga a duniya dai ka rasa naira goma a lahira ha za ka samu lada to wannan kaga ba idan atul mali ba ne ba allah ya sauke sannan na uku ya ce wa an ƙila wa ƙala hakanan na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana hana ƙila wa ƙala an ce sun ce to suwa suka ce wallahi ne babu sani ba <laughs> shi ne jita-jita Rumus ke nan ko to musulunci ya hana yada jita-jita to ku duba ku ga yadda yi wa al'ummanmu ta kai wajen yada jita-jita saboda an ba mutane hanyoyin yada maganganu yanzu in kai magana duk duniyan nan ana iya jin maganan nan daga ka daga zaune za ka yi magana to duk duniya ana iya jin wannan magana shi da ta hanyar waɗannan social media ɗin to sai mutane su yi ta yaɗa jita-jita da ƙararrayi da sharri da abubuwan da ba su dace ba to allah yana kallo shi ya sanya shi duk abin aka ce bai da control to wata rana sai an yi da na saninsa kunga wannan social media ɗin muna nan da ku wata rana sai an dawa ana da na sanin ya aka yi ma shi sa duk kasar da suka san abin da suke yi kaidi ake sanya mata komi yana da kyau yana da rashin kyau komi yana da amfani yana da rashin amfani to kasashen da suka san abin da suke wanda suke ma al'umma su fatan alkhairi su ce a wannan abun ba za mu saki komi ba za mu tsaya mu kalli ne yake da amfani ne yake da amfani to ne za mu bari duk abin da bai da amfani ba ruwanmu da shi to sai ga sun zauna lafiya idan ka je saudiya ba komi za ka iya buɗa ba kai abinda kake so ka yi akwai wanda sun yadda da su waɗansu kuma ba su yadda da su ba haka yin ka je china da ma waɗansu kasashe wanda ma ba musulmi ba ne ba to amma a najeriya sai aka ce kawai komi an saki sai ga shi zara ta magana a yi waɗannan abubuwan suna taimakawa wajen yada ta'addanci suna taimakawa wajen yada kashe-kashe na mutane wannan abin gaɗin maganganu na ƙin jini hate speech ɗin da ake magana duk ta social media ake yaɗa su wani ya hau ya zazzagi wata al'umma su ma su hau su rama in ba sanda ba sai ya ga faɗa a tashi daga da wuri allah sauke to shi da ƙila wa ƙala musulunci ya hana wannan wannan hadisin shi ma hadisi ne sahi bukhari ya fitar da shi a sayul bukhari hadisi na 2408 haka imam muslim ma ya fitar da shi da ibn hibbana da imam dahawi a sharhu mushkilul athar nashi imam dabarani fil kabir da imam bai a sunan da imam bagawi a sharhu sunna min dariqi warrad bi hadha isnad kuma duk sun fitar da shi da wannan isnadin na warrad hadisin sahihi ne to amma shi wannan hadisin ku kalli hadisin ku kalli babin da malam ya kulla hadisin yana da alaka da babin babin da ya ce babu da walidaini babin saba ma iyaye ko kangare ma iyaye sai a wannan hadisun aka ce an hana roƙo ko an hana yawan tambaya mara amfani an hana tozartar da dukiya an hana ƙila waƙala yana da alaƙa da babin bai da alaƙa da shi to mai sa imamul bukari ya kawo sha'ala nabi to eh, <laughs> me karin bayani a nan ciki me ya kara bayani a can hadisun na farko wakila wakala ƙarya ce ajita jita shi abin ya ji kenan to amma bai bincika ba sai ya yada inda za a ce ya yi kada sai in ya yi karin gishiri a cikin abin da ya ji na jita jita amma yadda ya ji haka ya faɗa kawai dai bai tsaya bincika mai yaso su ɗin labarin ba kaga ba karya ba ce ba wani sabubba mi kamar ya zai iya zama haka to amma dai shi an kulla babi to ana son hadisin ya zamanto yana da direct alaka ko kuma ta hanyar istinbadi amma ba sababi ba to abinda malamai suka ce tabbas wannan hadisin bai da alaka da babu to ko dai hadisin ya kubce ma bukhari ne mun gane wajen rubutun sai ya rubuta shi har kuma Allah ta'ala ya sa ya gama rubuta littafin bai iya gane cewa hadisin bai da alaka da babun ba wannan me yake nuna bukhari mutum ne sannan littafin sa ba alkur'ani ba ne ba da haka duk malamin da zai zauna ya rubutu za a sami za a sami daidai za a sami abin da ba daidai a ciki ba don a nuna cewa ne shi dan adam ne mun gane don kullum a ce mutum yana daidai kullum yana daidai to me ake so a ce shi shi ne kayi ko annabi ko a ce shi abin ga to shi ya sanya malamai suka ce wannan hadisin bai da alaka da babin. kuma nan gaba za mu ga ire-iren waɗannan hadisan wanda suke kutso ma imamun buhari ya shigo da su alhalin babin ba nasu ba ne ba allahu alam malam ya ce babu la'anallahu man la'ana walidai wannan babin zai karantar da mu cewa allah fa ya la'anci mutunan da ya la'anci iyayensa allah ya tsine ma wanda ya tsine ma iyayensa idan mutum ya la'anci iyayensa to su kuma iyayen allah ne zai rama musu sai allah ya la'anci mutum shi ma malin shi haddasa amru ibn marzuqin qala akhbarana shu'ba an al ibn abi bazzata an abi tufail su ila aliyun hal khassakum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi shay'in lam yakhuss bihi an-nas kaffa qala ma khassana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi shay'in lam yakhuss bihi an-nas illa ma fi qirabi sayfi thumma akhraja sahifatan fa idha fiha maktubun la'anallahu man dhabaha li ghayri la'anallahu man saraka manaral ardi la'anallahu man la'ana walidayhi la'anallahu man awa muhdifan hadisi na goma sha bakwai hadisin farko a wannan babin imam bukhari ya ruwece shi ta hanyar amru ibn marzuqin amru ibn marzuq mutunan ƙasar basara ne shi ma ya shekara ta 224 bayan hijira mun gane fa'ida faɗin wannan shekarun na marwaci cewa ya rusu za ana haife shi kaza yanzu shi imamul bukhari ya yi ruwaya a wurinsa sai aka ce ya rusu shekara ta 224 wace shekara imamul bukhari ya rasu waya rike 256 waya riga a cikinsu amur ibn marzuk yawwa to kaga shekarunsa ya nuna mai akwai yiwuwar ya yi karatu a wurinsa amma da a ce imamul bukari ya da shekara ta 250 da nawa ka ce 56 to sai aka ce amur ibn marzuk ya rasu shekara ta 257 sai a ce ya ta ina yau da waya wurinsa ka gane su wannan shekarun suna taimakawa a gane e wannan yana gaban wannan don haka ya yi karatu a wurinsa ka gane to amur ibn marzuk ya rasu shekara ta 224 bayan hijira shi kuma ya roto wannan hadisin daga shu'uba wani ne shu'uba mun yi magana akan shu'uba ko shi kuma shu'uba ya roto daga qasim ibn abi bazzata al-qasim ibn abi bazzata almaki maki ya shekara ta goma sha hudu yana daga cikin manyan tabi'ai ya shekara ta goma sha hudu ko goma sha biyar bayan hijira kaga tsakaninsa da manzan Allah ma ba nisa shi kuma ya karbo daga abu dufail waya abu dufail shi ne amir ibn wafila ibn abdullahi yana daga cikin sigaru sahaba sahabi ne shi ka rike sunansa ana ce mai abid tufail amma sunansa amir ibn wafila shine sahabi na ƙarshe wanda ya mutu a duniya daga kan shine sahabai suka ƙari ya rasu shekara ta 100 daidai bayan hijira waɗansu malamai sun ce 110 waɗansu sun ce 107 amma dai duk malaman tarihi sun yadda shine akhiru sahaba shine sahabin ƙarshe wanda ya mutu yana mutuwa sahabai suka ƙari a duniya mun gane to kuma dama yana daga cikin sigaru sahaba Don an haife shekara ta uku bayan hijira lokacin da manzan Allah ya rasu shekara shi takwas a duniya shekara shi takwas a duniya lokacin da manzan Allah ya rasu sai ya rasu a shekara ta ɗari bayan hijira da aka daga rasuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shekara ɗari da rasuwar manzan Allah sahabai suka ƙari da aka duk wanda za ka ji an ce maka ya rasu ko an haife shi bayan shekara ta ya rasu bayan shekara ta ɗari da goma to mine ne wannan tabi ne tabi ne ba zai taɓa zama sahabi ba to abid dufail ya ce su ila aliyu kun gana ce muku shi yaron sahabi ne da aka ruwa yasu za a ga yawanci wajen sahabbai yake ci lokacin da manzan allah ya rasu ma shekara shi takwas a duniya amma dai ya yi wayan da ya san annabi shi sa a kirga cikin sahabbai to yawancin hadisun za a ga ya yi ruwaya ne a wajen sahabbai ɗin uwan shi manyan sahabbai ɗin to a wannan ruwa ya ce su ila aliyu na tambayi sayidina aliyu na ce masa halkar sakumun nabiyu sallallahu alaihi wasallam bi shay'in lam kusa bihin nas kafa ya ce aliyu ku ne ahlul baiti ku ne manya a cikin ahlul to ana cewa wai ku annabi ya ware ku da wani abu ko ahal baiti wanda bai sanar da sauran al'umma ba sai ce shin da gaske ne annabi ya keɓance ku da wani abu na ilimi wanda bai keɓance mutane ga baki ɗaya da shi ba kun gane tambayar saboda wacce magana 'yan shi'a suke yada ta a lokacin abinda ma suke cewa alƙur'anin ma wannan na hannunmu ba alƙur'ani ba ne ba ɗan jabi ne shi alƙur'anin na gaskiya yana wurin wa yana wurin fatima don sun ce ita manzan allah ya mushaf fatima yana nan sun ce mahadi zai zo da shi ƙarshen duniya in mahadinsu zai fito to zai zo da alƙur'anin don haka suka ce shi yanzu wannan alƙur'anin na hannunmu ya zama lalura yin aiki da shi sai a dinga duba shi ana karanta shi ba don shi ne alƙur'ani ba har zuwa lokacin da mahadinin zai zo mun gane da aka dan shi bai imani da alƙur'ani ba da koya ma kotun ya kawo aya cikin alkur'ani ƙarya yake bai yadda da ita ba duk tafsirin da suke duk taƙiya ce za a zo cikin ramadan ana tafsiri taƙiya ce ba su da wannan ba allah ya sauwaƙi allah ya shirar da mu amma dai in za ka yi musu magana za su yi magarama za su yi maka musu har ma akwai wani ɗan shiya a jibiya mai ala mai wannan mai lamama bread yana da wani kamfanin biredi wai ya ya ce wai ya sanya dubu hamsin wai duwanda ya kawo duwanda ya kawo fatima an ce akwai musafi fatima to duwanda ya kawo shi zai ba shi dubu hamsin wai shi wai ya yi haka ne don yin cewa babu shi wai karya ake musu ba wani musafi fatima amma idan an ce akwai shi to a zo a kawo shi mana to sai ce duk ma wanda ya kawo shi ko dan shi ma ne ko dan wane ne ya sanya kuɗi dubu hamsin ce to shi kuma shi su 'yan shi'a malaman shi'a ɗin manya wanda ko ne ba zai ce ba malamai ba ne ba a shi'a a su sun rubuta cewa akwai shida sun rubuta cewa akwai shi kuma muka ce to shi kuma in ya karyata wannan in ya ce ba malamin shi'a da ya ce akwai wannan alkur'anin shi ma zo a ba shi dubu hamsin to sai kowa ya tsaya ya rike dubu hamsin da shi ba shi ke ba to sai ya tambayi aliyu ya ce shin ana cewa annabi ya mene ya keɓe ku da waɗansu ilmomi wanda bai gaya ma sauran mutane ba shin haka ne ƙali sai aliyu ya ce ma hassana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi shay'in lam kusa bihin nas a'a mu annabi bai keɓe mu da komi ba wanda bai sanar da sauran mutane ba sai ce illa ma fi kira bi saifi sai fa abin da ke cikin kuban takobi na sai fa wannan dan bayanin wanda ke cikin kuban takobi na summa akhraja sahifatan sai ya dauko takobin sai ya zare sai ya zazzago sai wata da ta fado ce to sai fa abin da ke cikin wannan takarda shi kadai ne na san manzon Allah ya gaya min a cebe to me ke rubuce a ciki fa'iza fi ha maktubun sai ga akan wannan takarda an rubuta la'anallahu man zaba haligairin lashi allah ya tsine ma wanda ya yanka ba don allah ba allah sauye duk wanda ya yanka rago dabba amma ba don allah ya yanka ba ba sunan allah ya kira wajen yankan ba ya yanka don wani ne aljani musa na yanka musu jini su sha to allah ya tsine masa shi wanda ya yanka wani za a je roƙo ko a je da wata bukata sai shi ɗan tsibbin ya ce to wannan bukatar sai sun sha jini suwaye aljannin da suke mai aiki sai sun sha jini to wani irin jini suke so sai su faɗi siffar rago ko siffar akuya wadda za a yanka musu sai a samu akuya ko a samu rago mai kawahuwa baƙi mai kaza mai kaza mai kaza to sai a yanka waɗansu kuma za su ce tantabaru a samun fararen tantabaru guda 300 da a yanka su to me sai su ce amma idan an zo yankawa in an kawo ragon mai wannan sufa sai sai a yanka amma in za a yanka idan an kwantar da ragon nan sai su faɗi sunan wani aljini sai su ce a kira sunan shi su wanda zai yanka da ya zo kawai zai yanka sai ya kira suna wani aljinin sai yanka ba zai ce bismillah ba wannan naman ya halatta a ci ya eh, ba za a ci ba saboda ba a faɗi suna allah wajen yanka shi ba to shi ko wanda ya yankan shi kuma tsidowa allah ta hawa kan shi allah ya sauri. sannan ya ce la'anallahu man saraka manar al'ard Allah ya tsine ma wanda ya saci iyakar ƙasa iyakar ƙasa mun gane mana wanda ya ci iyaka kenan ga gona ga gona sai wanda ya ci iyakar wani aka ta rigima ya danne to an tsine mashi ko kuma ya ci hanyar mutane ga inda gidansa ya tsaya sai ya ciwo gaba ya haɗe allah ya tsine masa ko ya ci labi an yi fulani su dinga bi da makiyaya su dinga bi inda su kiwo sai a cinye sai ya zama zuba babu hanya da sun to sai gonakin mutane su hada gonakin mutane masu gona su da sai ya hada ya tashi ba shi ne abinda ke wahalar da najeriya ba yanzu duk cinye labin aka yi duk cinye shi aka yi amma da suna cewa tun daga danka ma akwai lafi har damari wanda hanya ce aka yi za su yi kiwonsu za su yi komi a ciki ba su da gonakin mutane amma yanzu ga baki ɗayansu an cinye shi to kaga wannan shi ma ya shiga nan ciki allah ya sauwake sannan ya ce la'anallahu man la'ana walidai haka na allah ya tsine ma wanda ya tsine ma iyayensa shi ne mahallin shahidin da haka yana daga cin kangare ma iyaye mutum ya tsine ma iyayensa to da ya tsine ma iyayensa to shi kuma sai allah ya tsine masa to ya za a mutum ya tsine ma iyayensa shi ne ya tsine ma iyayen wani idan wancan bai rama ba to iyayensa ya tsine ba idan wancan ya rama kuma wa shi kenan kowa ya tsine mai iyayensa kamar zagi ne so kaga duk abin da ake ci ka tsine wa baban wani saboda ai shi ma wancan baban wani ne wancan zai ji daɗi ba zai ji daɗi ba to shi yasa musulunci don ya samar da zaman lafiya tsakanin mutane sai ce kar wani ya tsine ma baban wani in kawar ya tsine baban wani wancan ya haƙuri bai rawa wato babansa ya tsine ma to duka wanda ya tsine wa babansa shi kuma Allah zai tsine wa shi sannan ya ce la'anallahu man awa Allah ya la'anci wanda ya taimaki muhdifan dan shi shine muhudifan mai kago wani abu duk wanda ya taimakai to shi ma Allah ya tsine masa amma malamai suka ce in ya taimakai a cikin bida'arsa bid'ar da yake yi wadda ya kirkiro a cikin addini din sai ka taimaka mai wajen yin wannan abu yaya ka ka taimaki din bid'a to amma in ka taimakai a harkokin rayuwarsa na yau da gobe to wannan bai shiga ciki ba amma ya zo yana bid'arsa sai ka taimaka mashi man awa muhdifan shi ma ya shiga ciki kamar mutane ne suna maulidi za su tura ji maulidi daga nan sai ka ce ku zo rage muku hanya ka taimaka musu ka wasu ta a ƙasa ba su suka sa kansu ba <laughs> dan fodiyo allah ya jikansa a iya usunna ya ce ko makwabtanka suna abincin maulidi suka aiko gidanka suka ce da allah a taimaka mana da ashana ya ce in ka taimaka musu awa mu disan kai ma ka taimaki dan bida sai ka ce ya ba ashana in dai ba abincin maulidi za ku yi ba akwai amma in dai na maulidi ne za ku yi ba mu taimakon a yi maulidi to ku ba ku san annabi sai ku ce ba shi ne san annabi ba ba za ka taimaka ba mun gane yauwa ka ce ga ruwa zika ce a ku ce gida ku sha ko kuma ku ce wani wuri ku sha don me ya ce don ya yi tunanin wannan zai sun yashi tunani mai sawa da bai taimakan ba eh saboda kana abu kaza ne to kila wannan sun ya shi tunani abin nan to ya yake mun ga lati qala haddathni rashidu abu muhammadin an shahari an shahr ibn haushab an ummi darda'i an abi darda qala awsani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi la la tushrik billahi shay'an wa in ƙuddi'ata an wala ta turkunan salata almaktuba muta'ammadan wa man tarakaha muta'ammadan bari admin huzzimma wala tashraban alhamra fa'innaha miftahu kulle sharri wa ati walidai ka wa in ka an takhruja min dain min dunyaka fakhruj lahuma wala tunazi anna wulatul amri wa in ra'aita annaka anta wala tafruz wala tafrur min az-zahfi fa in halakta wa farra ashabuka wa anfiq min dulika ala أهلك wala ولا tarfa أساك an أهلك wa في fillahi عز وجل تو to wannan hadisin a takaice an samo shi ta hanyar shahar ibn haushabin ya samo daga ummu darda ita kuma ta karbo daga abin darda shi abu darda ya sahabi ne matarsa umar darda za mu zo mu gani nan gaba umar darda in guda biyu ce akwai diyarsa ita ma ana ce mata umar darda akwai matarsa ana ce mata umar darda za mu gani nan gaba abu darda ya ce ausani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bitis'in ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya mun wasiya da abubuwa tara abu na farko ya ce min la tushrik billahi shay'an karka hada Allah da kowa a wajen ibada ko wajen bauta wa in quddiata aw hurrikta ko da za a daddatsa ka ne ko da za a daddatsa jikinka gunduwa gunduwa karka shirka aw hurrikta ko da za a kone ka karka shirka ko da za a kone karka shirka sannan ya ce wala ta turkan na salatar maktuba muta'ammadan kada ka abu na biyu kenan ya ce karka yarda ka bar sallar farilla ta wuce ka wa man taraka muta'ammadan muta'ammidan bari admin huzimma duk wanda ya bar sallah ta farilla ta wuce shi da gangan ba wani uzuri to bari admin huzimma ya fita daga cikin alkawarin ubangiji shine azimma ya barranta daga alkawarin ubangiji na bashi kariya da tsaro duk wanda yake kula da sallah Allah yana bashi Allah yana masa alkawarin zai tsare shi to shi idan ya bar guda ta wuce sai Allah ya warware wani alkawarin a sa cewa shi ba za a kiyaye shi ba za a tsare shi ba wala tashrabanna al-khamra na uku yace karka shagiya fa innaha miftahu kulli sharrin ita giya ita ce mabudin kowane sharri giya ba giya a musulunci shine kullu ma khamar al'aqal da abin da zai rufe hankali sunansa giya shan sa haramun ne to giya ita ce mabudin ne kowane sharri duk masu yin laifuka yawanci sai sun sha giya suke iya yin laifin amma idan ba su sha ba ba sa iya yi masu kashe-kashen nan yawanci sai sun sha kayan maye sannan za su iya zuwa sa samu mutane su yi ta kashewa kaga ta zama mai ta zama mai fita husharri shi yasa idan ana sa a hana fashi da makami idan ana sa a hana fyaɗe idan ana sa a hana kidnafin da sauran laifuffuka da gaske ana son a hana to sai a tashi tsaye wajen hana shigowar kayan maye wajen hana shansu wajen hana sayar da su sai a hana wannan in an yi wannan zai taimaka amma ma damar ba a yi wannan ba to kamar mai an kashe maciji ne ba a cire kan ba to shi ne matsalar najeriya a yanzu harkar shaye-shayen nan ba wani abin da gwamnati ke yi na ganin cewa an daina hukuma guda ɗaya ce aka yi dama don ta hana abin hukumar ndla to ita wannan hukumar ita kanta yanzu abin tausai ce ita kanta hukumar abin tausayi ce yanzu a jihar katsina amma najeriya gabaki daya ita yanzu mdla gabaki daya a najeriya ma'aikatanta ba su fi mutum dubu biyar ba ya za a sa hana shan shigowa da kwaya in ka dawo jihar katsina ma'aikatan gabaki daya a jihar katsina ba sa wuce 200 don misali in ka ɗauki ofis ɗinsu na funtuwa tunda suna da ofis ne a shiya-shiya ofis guda shidda ke gare su a jihar katsina to ofis ɗinsu na funtuwa kwata-kwata ma'aikatan da ka koga su ne za su kula da bakori danja faskari sabuwa da ita funtuwa da lokal gaman biyar su ne za su hana shaye-shaye su za su hana saidawa su za su hana shigowa da ita amma ma'aikatan kasan ko su nawa ne gaba ɗaya su takwas ne eh kuma su takwas ɗin cikinsu wajen guda hudu senior officers ne wanda su a ƙa'ida ba su fita operation <laughs> to yanzu da allah ko guwa guda aka aje mutum hudu aka ce siyon yi wannan aikin za su iya to idan za su yi operation sai su bugo ma nan headquarter to mu muna son mu yi ta wani aiki wuri kaza an samu rahoto akwai kaza akwai kaza amma ya za a yi sai a buga ma na malumfashi waya sai a buga ma na katsina duk sai a tare sai a ce can wurin to su na malumfashi ina an ce ku ta to za a yi aiki sai su ce mi za mu hau ba mota kaka sai an ba su kudin mota to a zai ba su kudin mota gabaki daya a jihar katsina duka ofisoshin nan guda shidda ba inda ke da mota sai motoci kwara biyu ne katal wata helix su ma tun lokacin gwamnatin shema aka ba su gudunmuwa Su in za a operation a funtuwa su ne za a dauka a tahisan aro lokacin da aka ta funtuwa nan katsina ba mota in za a ce operation wura su za a ara nan katsina babu funtuwa babu da sauran wurare da gaske ake ba daga sai ake ba abinda muka ce tun da gwamnatin tarayya ta yi nisa hankalinta ma ba nan wurin yake ba abin nan dai al'ummar jihar katsina yake ma illa ya kamata gwamnatin jihar ta yi wani abu ta taimaka ba ta yi ɗaukar musu ma'aikata amma ta yi wani tsari mana wanda za a samu waɗansu wanda za su daikin taimaka wajen hana shaye-shaye ɗin nan kamar a kafa hukumar hisba ko wani abu kamar haka nan a sai su dinga taimaka ma 'yan in sun kama su sai su kai musu yanzu in sun kama suna ajiyewa kafin a kai kotu wa zai ba waɗanda aka kama aka tsare abinci daga can ne ba a aiko da kokobo wallahi wani ma'aikacin sai ce min akwai lokacin da wallahi za su buga ba ɗan uwan wanda aka kama mai laifi ne wa an kama shi su buga mai ba suna magiya don allah ka zo ka anshe shi saboda ba in sun bashi zai mutu to daga gida za su dinga in an yi abinci a gida ba a kaci zai dauko ga kawo mai laifi ya ci ne kaga ba daga sai ake ba Allah sauki to da haka ita giya ita ce miftahu kulli sharri sai ya ce wa ati ka yi biyayya ga iyayenka wa in ka. an takhruja min duniyaka fakhruj lahuma idan da iyaye za su umurce ka su ce an takhruj min dunyaka ka fita daga cikin duniyarka ba ka tai lahira ba ma'ana duniya abinda ka tara na duniya kana da gida da mota da komi da komi da dan ka ciki sai babanka ya zo ya ce kai ina makullin gidan nan haɗo makullin gidan nan ka haɗo mashi ce to hita baba mi za a ce na dawo nan to sai ka hita <laughs> ce to allah sa albarka sai ka hita kai kuma ka nemi inda za ka ɗan raba misali ne wadda zaba da <laughs> ya ce wala tunazi na wulatar amri sannan abu na gaba ya ce wala tunazi anna wulatal amri kada ka yadda ka yi jayayya da masu mulki su ne wulatal amri waɗanda aka jiminta al'amari a hannunsu har ka yi rigima da su ko numin zaluncin da suke yi ba ruwanka yi addu'a allah ya shirin da su in kana da hanyar da za ka je ka yi magana da su ka gaya musu abu ka za bai dace ba shi kenan ka fita mun gane wulatul amur majibinta al'amuranka ba a tawaye a musulunci ya ce wa in ra'aita annaka anta ko da kai kana ganin kai kai ne kai ne tsohon shugaban ƙasa yanzu ba kai ba ne ba karkai jayiya da gwamnati shugaban ƙasar da ke sama a kai tsohon gwamna ne to ba ruwanka ka bar shi akwai maslaha ko ba maslaha akwai maslaha ku lura da duk inda gwamna ya tafi ya ba mataimakinsa shugabanci me ake ba hada ake ba ana nan sai ga an dawa na hada duk inda gwamna ya sauka daga mulki sai ya dauko mataimakinsa ya bashi to ba a shekara biyu sai an fara hada da gwamnan da yanzu da tsohon gwamnan ko ba haka ba ne ba da kano nan dai ana ta yi ana ta ɗauki ba ni da tsohon gwamna da gwamna mai ci ana ta ɗauki ba ana ta faɗa kowa ya ja daga to irin wannan suna haka kowa ya kake ganin kaiwa ne ne karka sami a karka jayayya da shi sannan ya ce wa ta furo minar zafi kada ka yadda ka gudu daga filin yaƙi ana yaƙi da musulmai da kafirai ka ruga wa in halakta wa farra ashabuka ko da kana ganin za a kashe ka karka gudu kuma ko da abokan yaƙinka sun gudu kowa ya watsa ya ruga to kai ka tsaya an kashe ka yi shahada in kuma ka kashe su ka sami nasara wa fi min dulika ala ahlika sannan ya ce ka ciyar daga abin da Allah ta'ala ya baka na arziki ka ciyar da iyalanka wala tarfa a saka an ahlika kada ka yadda ka daga sanda a kan iyalanka shine kai duka ka dauki sanda ka samu matar ka yi ta dukanta kar yi haka an hana a musulunci ana duka amma dukan an sanya mashi kaidi gairin mubarrahin ake cewa dukan da ba zai ji ciwo ba ba zai abin ba zai tada jiki ba ba zai kuma jiwa mutum rauni ba shi ne malaman tafsiri kunga suna ta magana ya za a yi dukan kenan waɗansu suka ce ka samu wata yar ƙaramin bulala kamar yin tsaye kwakwa haka kaɗan tsutsula wata to kaga ko aka yi haka ko ka sa hannun riga ko wani waɗansu ne maganu irin wannan to amma ka ɗauki sanda ko ka cire belt ka ta dukanta wannan ba musulunci ba ne ba sai ce wa ukifhum fillahi azza wa jalla madadin duka ku tsoratar da su jin tsoron allah sanya musu jin tsoron allah a cikin dukatansu to mahallin shahid mu dai shi ne can baya da ya ce wa fi ka wa in amaraka an takhruja min duniyaka fakhruj lahuma to wannan hadisin waɗansu malaman hadisin raunana shi waɗansu kuma sun hassana shi musamman saboda cikin isnadinsa akwai shahar ibn haushaf muktalifin fihi an yi sabani akan abin ganin shi akan matsayinsa a wajen rohoto hadisi idan allah kai musati mai zuwa za mu yi karin bayani akan isnadin sannan sai mu wuce hadisai biyu suka rage a babu bari mu ida sai mu bayanin sai idan allah kai musati mai zuwa ya ce haddasa muhammad ibn kafirin kana haddasa na sufiyanu an ata'in ibn sa'ib an abihi an abdullahi ibn amru kala ja a rajulun ilin nabi sallallahu alaihi wasallam faƙala ji iti ubayi uka alal hijirati wata raktu abawaiya yabkiya ne ƙala irji ilaihi ma fa’adihikuma kama abkaitahuma wannan makaranta sha baya haddasa aliyu ibn al-jadi ƙala akbara na shuba an habib ibn abi thabitin ƙala samitu abal abbas al'a'ama an abdullahi ibn amru ƙala ja a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallama yuridul jihad wani mutum ya zo daga cikin mutanen ja a rajulun wani mutum ya zo ilan nabi sallallahu alaihi wasallam daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallama yuridul jihad yana nufin a bashi izinin tafiya jihadi faƙada sai manzan Allah ya ce mashi a hayyun walidaka iyayenka suna nan da rai faƙala na'am ya ce suna nan faƙala sai manzan allah ya ce fafihi ma fajahid da koma cikinsu ka yi jihadinka wannan babu ya ƙare idan allah kai musati mai zuwa za mu ɗanyi sharhi sharhi akan hadisan sannan sai mu tashi a babi na goma babu man adaraka walidaihi falam yadkhulul jannata ina gani anan za mu dakata idan allah kai mu sati mai zuwa za mu tashi a babi na goma insha Allah, ta'ala babu zai mana magana akan mutunan da ya riski iyayensa guda biyu da rai amma kuma bai yi aikin da ya shigar da shi aljanna ba bai kyautata musu ba bai musu biyayya ba ta yadda ya samu aljanna ta hannunsu to mai matsayinsa kamar abin da ake so a ce mana duk wanda allah ta'ala ya raya iyayensa har su daga girman shi ya riske su da ransu da lafiya amma ya kasa kyautata musu ya kasa samun aljanna ta hanyar kyautata musu to wannan mai matsayin wannan mutunan a kenan idan allah ya raya maka iyayenka ga ka da ranka da lafiyarka ga su kuma to allah ya baka dama mai yawa wanda za ka samu aljanna cikin sauki in ka kyautata musu shine babin da za mu tashi idan allah ya kai mu sati mai zuwa walaikun sura zanga-zanga a idan wata halatta ai ba a zanga-zanga a musulunci ko muzahara irin wanda ya shiya suke babu ita a musulunci idan shugaba yana zalunci in kun samu damar da za ku je ku gan shi ku masa bayani ku masa kuma ku samu dama ba shi kenan bayar da za ku yi sai ku yi ta addu'a amma ba a gyara banna da banna shi ya yi banna to ku kuma wajen kokarin a gyara sai kuka yi wata bandar kaga an yi baya ba allahu adam allah shi ne fi sani to alhamdulillah abinda muka fadi na daidai allah shi ba mu dai kurakuran da muka yi kuma allah shi mana afuwa shi ya fi mana baki da allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana karya karya ce ka ba mu ikon guje mata mu ƙara sanya yara 'yan makaranta cikin addu'a waɗannan yara da aka ɗauka allah muna roƙonka allah ka bayyanar da su allah ka maido su ga iyayen salami lafiya allah duk inda suke muna roƙonka ka kare su ya allah ka amintar da su da amincinka ya allah allah muna roƙonka da sunayen ka da siffofinka maɗaukaka ka haskaka ma jami'an tsaro da sauran shugabanni da hukuma wajen gane inda yaren nan suke ka ba su ikon kwato su ba tare da an samu asara ta rayuka ba ko raunuka sauran yara wanda suke a sauran makarantu da sauran musulmai gabaki daya allah muna roƙonka allah ka tsare su ka kare su a duk inda suke allah ka kare su daga fada cikin wani yanayi irin wannan sannan sace-sace na mutane da laifuka ne na ta'addanci wanda kullum suke kara yaduwa a cikinmu allah muna roƙonka allah ka dakatar da su a cikinmu ba don halinmu ba ka amintar da mu a duk inda muke a allah sannan wannan 'yan kashe-kashe da ake ta yi a jihohin adamawa musamman wajen mambila ɗin nan taraba musamman wajen mambila da sauran wurare dai muna roƙon Allah ta'ala ka dakatar da waɗannan kashe-kashe ka zaunar da al'umman nan lafiya ba don halin mu baya Allah Allahumma izzil islam wal musulmin wa adilla shirka wal mushrikin wa dan a'da ad-din wa ansur ibadikal muwahhidin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا cibiyar suna koyi ta yada da auren suna ita ta samar maku kuma suna na sanar da al'ummar musulmi cewa za a iya samun karatuttukan suna da kuɗubobi da coci daga malamai masu ɗimbin yawa wanda za a iya streaming wato kallo ko sauraro kai tsaye akan intanet ko kuma koyi downloading zuwa kwamfuta ko wayoyinku na smartphones kamar android ko tabs irin su ipad da ma sauran dukkan wayoyi domin samun hakan sai a ziyarci babban website na suna wato suna koyi da blog blogspot.com ko www.sunnafoyu.tk domin ƙarin bayani ana iya kira ko sakon WhatsApp a 09023455501 ko sakon email a sunnafoyu at outlook.com ko a shafukan sada zumunta wato twitter.com slash sunnafoyu ko facebook.com slash sunnafoyu har ma a sauran shafukan sadarwa za ku iya nema a Trumpet, MySpace, G+, plus Instagram, YouTube, LIR da kuma IM. Fatan Allah ya gafarta mana kuma ya anshi ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana ayyukanmu والنوال على خير ما فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد